आहिनि टेक्सला वारा माण्हू किथे आहिनि उमिरि उहो कोट थो ॾिसिजे असुलु कंहिंजो अॼु आहे या नंढे हूंदे खां ॿुधंदो आहे हैरान थींदो आहे माना छा हिन ॻाल्हि जी उमिरि हे उमिरि बादशाह हमीर इहो कोट थो ॾिसिजे असुलु कंहिंजो अॼु आहे तुंहिंजे वॾनि अॼु मतिलबु त केरु केॾांहुं विया हलिया उहे मरी विया हलिया तूं खपी विया हलिया तूं बि न हलियो मतिलबु ॻाल्हि जो इहो त हाणे उहे केतिरा वॾा तज़र वाज़रतुनि विज़ ओखरा हिन में ॿियो केरु कंहिंजो ॿार नथो खणे इहो तौरात में बि जेको आहे इहो लिखियलु आहे त केरु कंहिंजो नो वरी टैक्स यानी वरी बर्डन्स हाणे हीअ ॻाल्हि कराची में ॿ जॻहियुनि ते आहे सूरत अनाम में आहे हिकु सौ पंजहठि आयत में सूरत हिते इहा आई पंहिंजे फातर में जे अरिड़हीं आयत आहे ऐं सतरहीं आयत आहे सत सतरहो नहल मंझि इहा ॻाल्हि फ़रमाए थो पंद्रहीं आयत मंझि ऐं उणेतालीह सूरत ज़ुमर में इहा ॻाल्हि फ़रमाए थो ऐं पंहिंजो टेवंजाहु सूरत नज़म में ओला तज़रो वाज़ु विज़रो ओखरा ॿियो को बार बार रखण वारो ॿिए कंहिंजो बार न खणंदो उन ॾींहुं क़यामत जे ॾींहुं ॼण सभु कोपां ॿारु खणण जे लाइ काफ़ी हूंदो इहो ॿारु जेको आहे केरु कंहिंजे नथो खणे ओखरा पोइ में चयो त इहो इब्राहिम ऐं मूसा जे सोफ़नि में ईअं लिखियलु आहे हुन खां पोइ इलाही जेकॾहिं हो हू को ॿार वारो पंहिंजे ॿार लाइ चई आऊं तुंहिंजा ॿार खणंदो चए ॿार साईं केतिरा थो खणी सघे पोइ चवंदो न उनखे जेकॾहिं सिंधो आणण वारो कर तोते उन ॾींहुं त चयो थो आऊं खणंदुसि सभई ॿार हाणे अच मुंहिंजा ॿार खण पोइ को चवंदो वञ मुस्कलातुनि लिहा ला वञो उन मा का शइ खणी कोन सघंदो यानी कख खणी चवंदो इहो कख बि इहो हुजे तोते जो कख जेको आहे सो उठ जो चेल भॻी हुई त अरे भले तुंहिंजी चेल भॼे ऐं पंहिंजो आऊं कोन थो खणी सघां जो आऊं पंहिंजो ई ॿारु मुंहिंजे लाइ घणो आहे <clears throat> इहो सूरत लाल में तमामु सुहिणे नमूने सां चए थो उहो जेको ॿारु हुन ते आहे सो अॻु में ई घणो आहे पर हीअ जेके ॿार बि परावा ॿार हीउ खणंदो कोन्ह सम्झे <clears throat> पर काफर ते वरी उहो ॿारु बि पवंदो जो कुफर जो कमु कयईं इन करे काफ़र ते पंहिंजो ॿारु अथसि वरी प्राओ ॿारु अथसि ॿई ॿार हुन ते आहिनि ला मेन शइ शइ भलो कान ज़ा कुरबा भले केतिरो वेझो माइटु हुजे अज़ीज़ हुजे पीउ पुट जो ॿारु कोन खणंदो पुटु पीउ जो कोन्ह खणंदो माउ धीउ जी कोन खणंदी धीउ माउ जी कोन खणंदी मुड़ुसु जेको आहे सो ज़ाल जो कोन खणंदो ज़ाल मुड़ुस जी कोन खणंदी भले केतिरा प्यारा दोस्त हुजनि हमीमनि पंहिंजे गरम दोस्त जेके दिली जिगरी दोस्त हुजनि पंहिंजो कोन कोन खणी सघंदा हिकु ॿिए जो ॿारु भलो कान ज़ा कुर्बा भले केतिरो बि वेझा हुजनि माइटी वारा हुजनि इन मां तुंज़ुरु इन मां तुंज़ुरु लज़ीन यक्श न रब तूं ए नबी पाक सलाहु तूं वॉर्निंग ॾींदे रॻो उन्हनि खे जेके अलाह खां ॾिजंदा हूंदा अलाह जी खशियत रखंदा हूंदा ऐं लज़ीन यक्शो न रबमि बिल ग़ैब अण ॾिठे हाणे इहा आहे अण ॾिठे क़यामत अण ॾिठी आहे जन अण ॾिठो आहे जहनम अण ॾिठो आहे क़बर जी ॻाल्हि हशर जी ॻाल्हि हीअ सभई ॻाल्हियूं अण ॾिठियूं आहिनि ग़ैब जूं ॻाल्हियूं आहिनि इन ते जेको ईमान रखे थो ऐं इन ईमान जे करे पोइ ख़शियत अलाह ताला जी तखवा अलाह ताला जी ख़ौफ़ अलाह ताला जो उहो जेको आहे तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधंदो ई नबी पाक सलाहु सां ॿियो को ॻाल्हि कोन ॿुधंदो तुंहिंजी ॻाल्हि जेके बेपरवाह आहिनि पाण खे गनी था सम्झनि पाण खे अलाह जो मुहताज न सम्झनि पंहिंजी पाण चवंदा असां पाण ठाहियो आहे कारून वांगुरु चए असां पंहिंजो मुंहिंजे इल्म जे करे मूंखे दौलत मिली आहे मुंजे ॾंडे जे करे मुंहिंजे कलाशनकौफ जे करे हीउ मूं मुल्क फबाया आहिनि हीअ मिलूं मूं हथु कयूं आहिनि हीउ कयो आहे कयो आहे मूंखे अलाह सां कहिड़ो वास्तो आहे अलाह कीअं सुञाणो कोन थो अहिड़े क़िस्म जा जेके माण्हू आहिनि उहे उन वक़्तु उहे कोई कोन मञींदा उहे कॾहिं कोन मञींदा इन मां तुंज़ु लदीन हीअ अक्षर न रब जेके अलाह खां डिॼनि था सही तुंहिंजी ॿुधंदा उहे अलाह खां बिल ग़ैब जेके ग़ैब में ॾिजनि था अला खां उहा अकाम सलात ऐं जेकी निमाज़ पढ़नि था उहा उहो मंथ ज़का एथ ज़का नफ़्सी जन पंहिंजे पाण खे पाक कयो ई पाकाई अख़्तियार कई चङाई अख़्तियार कई सुठाई अख़्तियार कई सो पंहिंजे नफ़्स जे लाइ कयई आई को अल अलाह ताल थोरो कोन हाणे इहा तमामु ज़रूरी ॻाल्हि आहे पोइ असांजा सुफ़ी वीचारा सम्झाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि पर पोइ सुफ़ी <laughs> सगोरा वरी असां यार सम्झंदा कोन्हनि हू चाह असीं सही अलाह ताला मुहताज आहे असांजे इबादत जो इबादत जी असां हुनखे ज़रूरत आहे तंहिं करे असीं छा लाइ इबादत करियूं असांखे हुनखे इबादत हू चवंदो मूंखे इबादत जी तव्हांजी ज़रूरत कोन्हे पर सॼी दुनिया इबादत न करे त मुंहिंजे वॾाई में अज़मत में को फ़र्क़ु कोन पवंदो या सॼी दुनिया भले सॼी जेकी बि आहे काइनात में सभु गॾिजी ऐं मुंहिंजी इबादत कनि त मुंहिंजी अज़मत में को वधीक फ़र्क़ु कोन पवंदो मां मतिलबु ॿिन्ही ॻाल्हियुनि खां ऐं बेनियाज़ आहियां पर तव्हां जॾहिं अख़्तियार कंदो चङाई त तव्हांजे लाइ चङो आहे तव्हांजे नफ़्स जे लाइ तव्हांजे हुअह जे लाइ तव्हांजे ख़्यालनि जे लाइ तव्हांजे दिमाग़ जे लाइ तव्हांजे सिहत जे लाइ उहा तव्हांजे लाइ चङाई आहे त बुछड़ाई अख़्तियार कंदो ऐं पंहिंजो ज़ाल ज़ुल्म धरती ते फसाईंदो फसाद पखेड़ींदो त तव्हांजे लाइ ख़राबु आहे तव्हां जेकॾहिं one who lives by the sword will live will die by the sword one who lives by the gun will die by the gun जेको बंदूक सां धरती ते हले थो माण्हुनि खे मारींदो वठे सो नेठि मरंदो बि सां जेको तलवार सां माण्हू केॾो मारे सो नेठि तलवार सां मरंदो पोइ मतिलबु सभु कनि जो झिठ ईअं थींदी पर हाणे जेके वॾनि महलनि में वेठा आहिनि पोइ पाण त ईअं तलवारनि ऐं बंदूकुनि जे हथां कोन था मरनि पर ॿिया माण्हू वीचारा ग़रीब माण्हू मरनि था पर उनजो हिसाबु आहे जॾहिं ख़बर में वेंदा ख़बर पवंदी भई केतिरो घणे घणे वीह सौ आहे सिंधी में चवंदव घणे वीह पोइ ख़बर पवंदी घणे वीह सौ आहे त कारे ॾांद जो ऐं अचे ॻाढ़े ॾांद जो की साए ॾांद जो केतिरो पंहिंजो हुअणु घुरिजे मुल उहो पोइ ख़बर पवंदी हुनजी पवनि त ज़खा जंहिं पाण खे पाकाई रखंदो जेको पाकाई अख़्तियारु कंदो पाक कंदो पंहिंजे पाण खे फाइनमाए थ ज़ा ले नफ़्स पोइ पंहिंजे हुजनि पंहिंजे नफ़्स जी पाकाई कंदो पंहिंजे लाइ कंदो वल अल मसीर ऐं सो कंहिंखे मोटणो वरी बि अलाह ॾाहे उते ख़बर पवंदी त भई तखवा अख़्तियार कयईं पाकाई अख़्तियार कयईं पाकी सघी न त पोइ उनजे लाइ उते अजर आहे वॾो जेकॾहिं अख़्तियार न कयईं पाकी सघी पंहिंजो पर जीअं वलात ज़का नफ़्स नफ़्स कंहिं महिल कंहिं कहिड़े नमूने आहे पाणी पाण खे वॾाई न कर पाणी पाण खे पाक न चओ मतिलबु इहो बि हिकिड़ो सुलभ मतिलबु आऊं चयो आऊं त पाक कयां आऊं त बसि अहिड़ो आहियां जो बसि ठुप ऐं निमाल पढ़ां फलाण थो करियां हीअ थो करियां त जनत में वेंदुसि वेंदुसि मूंखां सवाइ ॿिया सभु जान में वेंदा हाणे इहो हिकिड़ो तकफ़ीरी नमूनो आहे इहो मां ॿियनि सभिनी खे माण्हू काफ़र चवे ऐं पाण चए आऊं त बसि वेंदुसि वेंदुसि जनत में त वञो त भई इहो बि अलाह ताला खे पसंदि कोन्हे जो माण्हू सम्झे त आऊं बसि पाक कयां ऐं पाण खे पाक न चओ इन सेंस में पाकाई रख यानी पाकाई अख़्तियार कर अलाह ताला जी ख़शियत रख अलाह ताला जो ख़ौफ़ रख अलाह ताला जी तखवा रख अलाह ताला जी ॻाल्हि ज़हन में हुजे तोखे के ज़ख़ु फ ज़ख़ पोइ फरमाए त वमन त ज़का त ज़का अले नफ़्स अलाह मसीर अलाह तव्हांजो मसीर तव्हांजी डेस्टिनेशन तव्हांजो पहुचण मंज़िल जेका आहे सा अलाह ॾांहुं आहे तव्हांजो वञणु उन मोटणो उन ॾांहुं आहे वमा वल बसीर हाणे त केतिरियूं ॻाल्हियूं अलाह ताला हिते कंपेरिज़न सी करे थो छोजो अंधा ऐं सॼा हिकु जहिड़ा न आहिनि जेके जेके ॾिसनि था अखियूं अथनि ॿिया ॼण के अखियूं कोन्हनि मतिलबु त अखियुनि खां वॾा आहिनि ॾिसी कोन था सघनि हिकु जहिड़ा न आहिनि वमा यस्तविल आमा आमी अमी हिकिड़ो अंधो आमा प्लूरल हुनजो वल मस वल वमा यस्तविल आमा वल बसीर बसीर ॾिसण वारो ॾिसण अंधो ऐं ॾिसण वारो हिकु तरह न आहिनि ऐं वलल वल ज़ुल्मात वल नूर ऐं नकी ज़ुल्मात ऊंदहि जेका आहे ऊंदाहियूं जेके आहिनि से नूर जहिड़ियूं आहिनि यानी नूर ऐं ऊंदाही में फ़र्क़ु आहे ऊंदाही ऊंदाही आहे नूर नूर आहे रोशनी रोशनी आहे वञे थी हली बिजली सॼो अधु अखि न ॾिसे गोॾे खे जे हथु न ॾिसे गोॾे खे त वञे उन वक़्तु पोइ माण्हू हैरान थो थिए शिस्तरु थो थिए चए थो भला भल ज़ुल्म वल नूर पर हिकु रूहानी ज़ुल्मात आहे रुहानी जहालत आहे उहा नूर वारी जहालत वांगुरु नूर नूर वांगुरु आहे कंहिंखे अलाह ताल नूर ॾिनो आहे ईमान ॾिनो आहे कंहिंखे कुर्ान ॾिनो आहे कंहिंखे निमाज़ मतिलबु ॾिनी आहे जंहिंखे त उहो हुन जहिड़ो न आहे जेको ॿई जाहिल आहे जेको पंहिंजो अलाह ताला जे नूर खां वांझो आहे ज़ुल्मात में आहे पंहिंजे जहल जे ऊंदाही में आहे गुमराही जे ऊंदाही में आहे त जे ऊंदाही में आहे हुन उहे हिकु ॿई हिकु जहिड़ा न आहिनि वल वल ज़िल वलल हरूर ऐं न की छांव जेका आहे सा तड़के तिड़के जे बराबरि आहे सियारे में जेको आहे सो तिड़को वणे थो ऐं छांव उहा नथी वणे भई हिकु ॿिए खे बराबरि न आहिनि ऊन्हारे में जेको आहे सो तिलको जेको आहे गर्मी जेका शिदत वारी उहा कोन थी वणे पोइ माण्हू खे छा खपे थी त भई ॿई हिकु जहिड़ा कोन्हनि न को हुन मौसम में न को हिन मौसम में वल ज़िल वल हरूर ज़िल छांव पाछो ऐं हरूर गर्मी उस हर हुर हार <clears throat> गर्म कड़ो कड़ो बि हिन ॿई वमा यस्त न आहियाओ वलियल अमआात ऐं बराबरि न आहिनि जेके जहिड़ा आहिनि अहयाउ हय जेके आहिनि हय हिकिड़ो अहयाउ घणा जेके जहिड़ा जेके आहिनि वलियल अमआत ऐं जेके मुअल जेके आहिनि हिकिड़ो मौत मौत अमआत मौत मौत मरी वियल जेके आहिनि बराबरि कोन जहिड़ा धरती ते घुमनि पिया उहे जेके विया हे कबर में पिया आहिनि मुंहिंजो वलल ज़ वलल वलल अमवात इन में भई इहो शॉ जेको अलाह बेशक अलाह ॿुधाए थो जंहिंखे घुरे ॿुधाए थो यानी यूस मेयो यानी मैक्सिम हीअर पैसो आहे यूस्मेव माना ॿुधाईंदो उनखे ॿुधाईंदो माना हू ॿुधण जे लाइक़ु थींदो जो ॿुधे इन उनखे जेको जंहिंखे चाहे जंहिंखे चाहे तंहिंखे ॿुधाइण जहिड़ो ॿुधाइण जहिड़ो करे यानी ॿुधण जहिड़ो हू थी वञे थो वमा अंत मेन मन फिल खुबूर ऐं तूं नथो ॿुधाए सघीं उन्हनि खे जेके क़बर में पिया आहिनि यानी माना इहा कोन्हे त क़बर वारा कोन था ॿुधनि हिकिड़े हदीज़ शरीफ़ फरमाईं जॾहिं तव्हां पूरे माण्हूअ खे ऐं मोटो था त तव्हांजे जुतियुनि जा पेर आवाज़ जेके आहिनि से बि ॿुधे थो ॿुधे त थो पर तई कोन हुनखे ॿुधाए सघंदो तव्हां हुनखे हितां टेलीफोन करे हलो फलाणा हाणे तूं ख़ुशि आहीं ऐं पंहिंजो अचांइ थो पंहिंजो हीअं थो करियां भतु खयो रखियो अथमि तुंहिंजे लाइ खाईंदे खणी अचां शरबत ठाहियो अथमि खण खणी अचां पोइ इहो कोन्ह थो तूं करे सघीं हुनखे मुस्म मनफिल क़बूर पर रसूल पाक खे अलाह ताला फरमाए थो त जेके ही क़बरुनि में जहिड़े ई जेके मुआ पिया आहिनि यानी हुननि जा दिलियूं जेके आहिनि हुन जा रूह जेके आहिनि से मोल आहिनि उहे हई न आहिनि सूरत यासीन में फरमाईंदी जेके हई आहिनि जेके जीअरा आहिनि उन्हनि खे तूं ॿुधाए सघंदे त हाणे हिते बि आहे हई ऐं मौत जी ॻाल्हि इन सेंस में आहे त रुहानी तरह सां जेके मॉल आहिनि तंहिंखे तूं कुझु ॿुधाए कोन थो सघे सघीं दिलियूं जेके आहिनि अबू अबूल जूं अबू जहल जूं पंहिंजे उहे उहे मॉलूं आहिनि उहे उन्हनि खे तूं ॿुधाए कोन सघंदो उहे ख़बर मिलनि पिया आहिनि हाणे हिकिड़ा आहिनि सुफ़िया न तूं कबल त मूं थू उन खां अॻु में जो मरो तव्हां मरी वञो यानी पंहिंजे नफ़्स खे मारियो ऐं अलाह ताला में फना हासिलु करियो हिकिड़ी हिकिड़ो लेवल इहा आहे ॿियो जेको आहे सो मोह पियो आहे हूअं ई जो हुनजो रूह मोल आहे अलाह ताला जे रहमत खां अलाह ताला जे फज़ल खां अलाह ताला जे नेमत खां अलाह ताला जे रोशनी खां क़ुर खां ऐं ईमान खां दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु खे ॾिसनि था पर ॾिसनि कोन था न त अहिड़े नमूने सां उहे मोल आहिनि अंत अंत बि मुस्म इन इन मन फिल क़बूर इला नज़ीर तूं न ई सवाइ वॉर्निंग ॾियण वारे जे नज़ीर आहे नज़ीर हा नज़ीर पाण नालो रखंदा आहियूं हिकिड़ो नून ज़ाल सां इहो नज़ीर नज़ीर माना वारनिंग ॾियण वारो ऐं ॿियो जेको नज़ीर नून ज़ोए ज़ालिम सां उहे नज़ीर ॾिसणु वारो पाण उहो उहो घटि आहे पोइ माण्हू नज़र मोहम्मद साहबु आहे नज़र नज़ीर साहबु आहे फलाणा आहे इहा आहे उहा आहे पर हुन मानाऊं मुख़्तलिफ़ थींदियूं हिन अर्स नायक बिलहाके अलाह ताला फ़रमाए थो त मोहम्मद सलाहु सलाहु वसलम तोखे असां मोकिलियो आहे हिन अरसल नाक बिलहक़ हक़ ते मोकिलियो आहे यानी सचो सची ॻाल्हि आहे हीअ क़ुरानु सचो सची ॻाल्हि आहे हीअ दीन ईमान हीअ जेकी शरीयत जेका सची आहे ऐं जेको नूर आहे हीअ जेको क़ुर आहे सो सचो आहे ऐं तूं सचो आहे तोखे असां हक़ ते मोकिलियो आहे अरसलनाक बिल हक़ बशीर ऐं नज़ीर आहे ख़ुशख़बरी ॾियण वारो त जन्नत में माण्हू खे मोकिलणु वारो ऐं पंहिंजो नज़ीर आहे वॉर्निंग ॾियण वारो त दौदख बि आहे उनजो बि हिसाब किताबु आहे सभी ॻाल्हि आहे बशीर आहे रसोल सलाहु ऐं नज़ीर आहे इहे हुनजा ॼण नाला आहिनि हिकिड़े लिहाज़ खां तंहिंजे ते तौसीफ़ी नाला आहिनि वसफ़ी नाला आहिनि अहमद ऐं मुहम्मद हुनजा क़रान शरीफ़ नाला आहिनि ऐं पंहिंजो यासीन ऐं तोहा हुनजा नाला आहिनि पोइ वीह वीह खनि नाला क़ुर शरीफ़ में रसोल जा बशीर आहे नज़ीर आहे सिराजन मुनीर आहे फलाण आहे के घणा नाला आहिनि रसोल सलम जा पर ॿ सौ नाला दिलाल ख़ैरात में पंहिंजो जोज़ी साहिबु साहबु जोज़ी जो रसोल जा नाला रखिया आहिनि नाला माना हिकिड़ी बरक़त वारियूं ॻाल्हियूं जेके रसोल सम सां मनसूब करे सघनि थियूं उहे आहिनि दिलाल ख़ैरात में पोइ किताबनि खे बरक़त वारा किती ॻाल्हियूं आहिनि खे ख़राबु न सम्झणु घुरिजे रसोल सल शान आहे पंहिंजो हीउ महीनो आहे पंहिंजे रबी अल अवल जो हुनजो ज़िक्र करणु जेको आहे सो हाणे हिननि खे हिकिड़ी मस्करी हथु अची वई आहे त बसि ई बर्थडे था मल्हायो बर्थडे सां वास्तो कोन्हे हिन जो पर सॼो महीनो वरी सॼो साल वेठा ज़िक्र कयो रसोल सलहम जो पर वरी चवंदासीं पंहिंजो हज़ू सलाहु पंहिंजो बर्थडे मल्हायो या बर्थडे मल्हाइण जी ॻाल्हि कोन्हे का इहा हज़ूर सलाह ज़िक्र करण जी ॻाल्हि आहे ऐं छो जो हिन महीने में हज़ू सलाह जन वफ़ात कई आहे हिन महीने में ॼावा आहिनि हिन त साॻियो आहे पर सॼो साल भले ताईं पर ज़िकर त करियो न हाणे ज़िक्र करण खां बरो अथव तव्हांखे सफ़ा ज़िक्र करण त तो बि छा था करियो हिकिड़ो हाउं वेंदो न मसीद में निमाल पढ़ण उहो सॼो महीनो इन ते कंदा हुआसीं डे आहे बर्थ डे न मल्हायो बर्थ डे आहे बर्थ डे न मल्हायो बट पोइ मूं हुनखे पंहिंजे पासे वठी चयोमांसि मूं चयो सॼो तो महीनो त विञाए छॾियो रुॻो त हीउ न मल्हायो न मल्हायो न मल्हायो तोखे अलाह ताला एतिरी तोहफ़ी कोन ॾिनी जो तूं रसूल पाक सलाह जो ज़िक्र करी हूंद तूं ॻाल्हि करी हूंद त अलाह फलाणे हंधि पैदा थियो फलाणे हंधि वियो फलाणे हंधि हिजरत कयई अहिड़ियूं ॾुखियाऊं ॾिठाई अहिड़ियूं तकलीफ़ूं सठाई अहिड़े नमूने सां अलाह ताला हुनखे कामयाबु कयो अहिड़े नमूने सां हुनजो दीन पकड़ियो तूं इहा ॻाल्हि कर छा हलंदो ॻाल्हि करीं तूं वेठो सॼो महीनो विञाई त बर्थ हिन महिल आयो बर्थ हिन महिल आयो मथो ख़राबु करे छॾियो अथई मुंहिंजो पंहिंजो मूं हुनखे चयो मासि पोइ नेठि मां हुनजी मस्जिद मां छॾे वियुसि हलियो महाराज हीअ न करायो हू न करियो मस्जिद में वञनि कोन पोइ हाणे मतिलबु अहिड़ा लक्षण आहिनि असांजे माण्हुनि जा हज़ूर सलाह जॾहिं हयात हुआ त पोइ चवंदा हीअं आऊं आहियां वला फ़ख़्रु हीअं आयो आहियां ला फ़ख्रु हीअं मूंखे अलाह ताला हीअ ॾिनी आहे हीअ ॾिनी आहे हीअ ॾिनी आहे हुन में फ़ख्रु कोई ॻाल्हि कोन्हे को पाण जॾहिं जहिड़ा हुआ त ईअं चवंदा रहिया पंहिंजे खे जेके मुखालिफ़ हूंदा हुआ उहे हिज बि लिखंदा हुआ त हज़रत हसान बिन साबित जेको आहे सो उनखे हरूल सलाह फ़रमाईंदो त या हसान इनखे जवाबु ॾे ऐं तोसां माख जिब रहि जिबल इस्लाम तोसां आहे तोखे मतिलबु अलाह ताला ॾींदो त मतिलबु त उहे शाइर हुआ अहसान साबित जहिड़ा या ॿिया शाइर हुआ ऐं जेके रसोल्ला इस्लाम जी शान में उन वक़्तु ॻाल्हाईंदा हुआ हाणे त नियातू था पढ़नि माण्हू मौलू था पढ़नि तव्हांखे ॿरो थो वठे तव्हांखे तकलीफ़ थी थिए भला छा ज़ाल तकलीफ़ थी थिए रसोल साहब जे ज़माने में थी उन खां पोइ हरू सलाह जा असाब सगोरा उहो ईअं कोन उहो मल्हाईंदा की बर्थ ॾिए बर्थ जी त ॻाल्हि ई का कोन्हे हिते बर्थ जी ॻाल्हि आहे त रसोल आयो पोइ सॼो साल हुनजो ज़िक्र कनि पोइ तव्हांखे त ॿरो आहे भेण सलाद त चयो त सलाद न पढ़ो हीअं न करियो भेण सलाद थी पढ़जे तव्हांखे तकलीफ़ थी थिए जे भला रसुला साईं ज़िक्र थो करे तव्हांखे तकलीफ़ थी थिए मुसीबत थी वई आहे झुठ थी आहे का ॻाल्हि आहे वॾी ॻाल्हि आहे तमामु घणी तकलीफ़ वारी अलाह फरमाइन का बि उमद कोन्हे कुझु धरती ते गुज़री हिन खां अॻु में न को हिन खां पोइ जंहिं ते को नज़ीर कोन मोकिलियो वॉर्निंग ॾियण वारो असां कोन मोकिलियो ॾियूं ॿिए हंधि फरमाई त असां सभिनी हर कंहिं क़ौम खे हाद ई असां मोकिलियो हाद सूरत अज में फरमाई लिकुल क़ौम इन हाद हिन सां हर क़ौम खे असां रसूल मोकिलिया पर हाणे इहो कोन चवंदा हुआसीं फलाणो हो की कोन हो जीअं हो तीअं हो रब रबा खे ख़बर आहे पर जंहिंजा नाला अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में वरिता आहिनि हुनजी असां बिल्कुलु तस्दीक कंदासूं त हीअ त आहिनि ई आहिनि नबी ऐं रसूल ऐं पंहिंजो अलाह ताला जी ख़ुशिखबरी वारनिंग ॾियण वारा इहो हिन जो ज़िक्र जेको क़ुरशी में आहे सूरत अनाम में हुननि जा नाला आहिनि ऐं सूरत निसाह में हुननि जा नाला आहिनि ऐं पंहिंजो ॿियनि सूरतुनि में हुननि जूं ॻाल्हियूं आहिनि त वधीक डिटेल आहिनि हुननि जा उन्हनि जो असां चवंदासीं हीअ त आहिनि ई आहिनि पर ॿिया बि जेके तौरात में नाला आहिनि पर अंजील में नाला आहिनि नबीअनि जा त असीं चवंदासीं हीअ नबी आहिनि चोर छो न आहिनि हुननि ते अलाह ताला पंहिंजी रहमत मोकिले हुननि ते पंहिंजी सलाद मोकिले हुनजो जेको जेको बि अलाह ताला चङी कमु ॻाल्हि ॿियनि मुल्कनि में बि चवंदासीं ई हिन करे कोन रुॻो न बि असां वटि पंहिंजो मिडल ईस्ट में थिया सीरिया में एजाज़ में हिन में जिते किथे थिया पंहिंजो अलाह ताला जिते किथे मोकिलिया पोइ हाणे हुनजो मैसेज उहो रहियो न रहियो असां पंहिंजे ई ॾिसूं था इंजील ज़बूर हुन में ज़बूर में त तारीफ़ कोन्हे एतिरी थी थी बि हुजे कुझु आहे बि पर ॿियनि किताबनि में ईअं पोइ माण्हू पंहिंजे मर्ज़ी सां लिखी थो छॾे भई उहो उबतियूं सुबतियूं ख़बरूं हज़रत दाहुदल असांखे अलाह जो पुटु करे यू आर माए सन सिट आन माए राइट साइड फलाण करे पोइ हाणे सन जो लफ़्ज़ु विझी छॾियऊं त पोइ वरी ईसानि खे हथु अची वियो चऊं हा साईं न अलाह ताला पुटु पंहिंजो कयो आहे पंहिंजो सॻो पुटु <laughs> पाण पुटु ॼणियो अथसि अहिड़े नमूने ओनली बॉर्न सन हाणे अहिड़े नमूने सां पोइ हाणे इहे वरी मतिलबु हिकिड़ी मंज़िल ते माण्हू क़दम रखे थो हुनखे इजाज़त ॾेई छॾिजे त पोइ वरी ॿियो कदम माण्हू थो खणे त उहो वरी लॻे थो वञे लीको <clears throat> त इहो थियो झूठि वरी पंहिंजे हिन सां ईसाइनि सां जो हाणे चवंदा हीअ अलाह जो पुटु आहे हीअ टे टे अलाह आहिनि ऐं टई हिकु आहिनि हिकु टे आहिनि टे हिकु आहिनि मथो ख़राबु करे पंहिंजा ई माण्हू जेके आहिनि पुछनि था त चवंदा इहो सीक्रेट आहे बसि हाणे सीक्रेट आहे पाण खे भई यु कज़िबु क जेकॾहिं तोखे हे नबी पाक सलाहु तोखे जेकॾहिं हीउ कूड़ो था चवनि भई तोखां अॻु में बि नबीअनि खे हूद अलाम जो ज़िक्र कयईं नूल इस्लाम जो ज़िक्र कयईं जो शुएबल सां पोइ पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अल जो ज़िक्र कयईं ऐं हज़रत मूसा जो ज़िक्र कयईं सभिनी नबीअनि खे कूड़ो माण्हुनि कयो पंहिंजे जेके संदनि क़ौम जा हुआ या ॿियनि क़ौमुनि जा हुआ तंहिंजो फ्रॉन जेको आहे मूं साल असांखे कूड़ो कयो साल असांखे ॿियनि माण्हुनि कूड़ो कयो या कूड़ो कयो सभिनी खे कूड़ो जेकॾहिं तोखे कूड़ो तोखे अॻ में बि कूड़ो ॿियनि पैगम्बरनि खे रसूल हुननि वटि आया पधरियुनि निशानि सां भइनात पधरी माना निशानी मौज मौज सां खणी आया ऐं मैसेज खणी आया तौरात खणी आया चा मतिलबु खणी आया जेको बिल मुनीर ऐं लिखतूं खणी आया पंहिंजो मतिलबु आहे फलाणो किताबु आहे मुनीर किताबु पधरो मुनवर किताबु पंहिंजो मुनवर साहबु दोस्त साहिबु असांजो अलाह मक़फ़रत करे कयो रोशन रोशन रोशन सां मुनीर सां ऐं मुनीर मुनीरिताबनीर अख़ज़ु लदी न कफ़रू पोइ अलाह